hii hadithi ya mwisho ambayo alhadithu sabi ana nabii sallallahu alayhi wasallam qala allahumma arham almuhalliqin masahaba wakasema walmuqassirina ya rasulullah qala akasema allahumma arham almuhalliqin nini mtazamo wa uislamu juu ya suala la halqa kunyoa tukisema kunyoa hii tushaifasiri hapa nini maana yake ni kwamba ni kunyoa nywele zote katika kichwa hii inaitwa ni halq sasa nini mtazamo wa Uislamu katika suala hili la kunyoa hii ni mimbabi fawaidi kwa faida ama katika suala la kunyoa na kwa nini tunapendekeza tuna, tuna kutoa faida hii kwa sababu kuna watu wafahamu kinyume na vile ambavyo sheria inaeleza kuhusu masala ya kunyoa para ikawa nywele zote ikawa mtu hana hii ndio maana halqa na moja katika jambo baya ambalo tunaliona bora tuliweke vizuri ni kunyoa upara ni moja katika alama za makhawarij min sifatihim katika sifa zao na wameeleza wanazuoni ya kwamba miongoni mwa sifa za makhawarij اتخاذهم shiaran yatamayazuna an sa'iri nas mara nyingi huwa wanachukua baadhi ya vielelezi alama alama ambazo za kujitofautisha na wengine makhawariji mfano katika zama ambazo tulizokuwa nazo humu eh, katika fi usurina au fi zamanina hadha inawezekana miongoni mwa alama zao ni arraya arraya bendera makhawarij wanakuwa mara nyingi na bendera moja alama zao ukiona wale mfano IS bendera nyeusi imeandikwa nafikiri la ilaha ila Allah kitu kama hiyo ukiangalia si boko haram ukiangalia si al-shabab almuhim hizo ni miongoni mwa alama zao au launul libas au mara nyingine akhawaji wanakuwa na vazi la rangi maalum kama watapiga rangi nyeusi tupu nyeupe tupu au kijani kitupu almuhim wanakuwa na alama hizo au hayatuhu au ghairu dhalik au mtazamo wao yani ile ile ile out a, a, appearance wanakuwa tofauti na na wengine wakad kana shi'aruhum fi zaman ali ibn abi talib radhiallahu lakini makhawariji katika zama za ali ibn abi talib radhiallahu ilikuwa ni halqu sha'ra ru'us ni kunyoa vipara basi hili ndilo ambalo lilikuwa ndo alama zao wakati Ali bin Abi Talib basi makhawariji wote walikuwa na alama ya kunyoa kichwa kinakuwa cheupe kipara kama akhbara anhu nabii sallallahu alaihi wasallam biqauli kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza katika hadithi ya Bisaid al-Khudri hadithi ambayo katika Sahih Bukhari ni hadithi refu lakini mwisho bwana mtume alisema hawa makhawariji simahum at-tahliq ni kwamba alama yao ni kunyoa vipara kwa hivyo tumeona ni vizuri tuliweke sawa ili swala la la, la, la kunyoa ili watu wawe na mawazo mapana wanazuoni wanasema kwamba unyoaji kipara uko wa aina sita sittat anwa halqu ras sittat anwa kuna aina sita aina ya kwanza ni ta'atun wa qurbatun ila Allah azza wa jalla ni kunyoa kipara kwa toa yani kwa maana unamtii una Allah na unajikurubisha Allah ili upate thawabu zake wa hadha fi arba'atin mawadhi'in na unyoaji kipara sampuli hii kwamba ni mtu anyoa kwa sababu kama ni ibada uko wa sampuli nne ya kwanza na ya pili ni alhajj wal umra kama tulivyosoma anifan punde hivi kwamba hija mwisho mtu inabidi anyoe sasa kunyoa maana yake ni kwamba wewe unamtii Allah na unajikurudisha kwa Allah hii aina ya kwanza aina aina ya kwanza na pili ya tatu ambapo ni kunyoa kichwa kizima ni kujikurubisha na ni ibada kwa Allah ni halqu ra'si sabii fil yawmi sabiq ni kumnyoa mtoto mchanga aliozaliwa katika siku ya saba baada ya kuzaliwa na hii inatokana na hadithi zilizopokelewa e, hadithi ambayo ya Ali bin Abi Talib ameipokea Imam Tirmidhi katika sunani yake bwana mtume SAW salam alimwambia Fatima alipomzaa Hassan ya Fatima ewe Fatima ahliqi ra'sahu mnyoe huyu Hassan kichwa chake awe para watasaddaqi e, bizinati sha'rihi fidda na halafu nywele zake zile zipime kwa uzito wa fedha baadaye utatoa sadaka kwa hiyo kwa hapa yaonyesha kwamba mtoto anapozaliwa inabidi anyolewe nywele zake na si nyingine si siku nyingine isipokuwa ni siku ya saba kwa mujibu wa hadithi nyingine ya Samura bin Jandum hadithi ambayo ameipokea Imam Abu Daudi anasema bwana mtume anasema kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi kwamba kila mtoto anozaliwa anakuwa rehani na akika yake kwa hiyo tubahu anhu mtoto anachinjiwa yauma sabihi siku ya saba ikifika ndio hiyo akika wayuhlaqu na siku ya saba anyolewa upara wayusamma na siku ya saba mtoto wapewa jina kuonesha kwamba ikifika mtoto siku ya saba anyolewe nywele sasa kwa kipara kwa sampuli hii ni ta'atu lillahi wa qurbatun na kujikurubisha kwa Allah kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi sallam bil asifu shadidi ni kwamba watu wengi watoto wasubiriwa eh, vipi 40 kesho kutwa ah, basi nitampeleka basi mtoto ananyolewa vipi ah kesho 40 yake huyu kumbe suna ilikuwa anyolewe siku ya saba aina ya nne ya unyoaji ni alkafiru idha aslama kafiri anapoingia katika uislamu inaitwa aslama na mtu anapotoka katika uislamu anapoingia katika ukafiri anaambiwa kartaddi kwa ni, ni terminology tofauti kabisa ni hii inatokana na hadithi ya mtume SAW salam hadithi ya kulaibu al-Juhaini ambayo ameirao Imam Abu Daudi na akasahihisha Albani kuna mmoja katika makafiri alislimu bwana mtume akamwambia alqi anka shara al ziondoe hizo nywele ambazo za ukafirini wewe ulikuwa kafiri sasa muislamu kwa hiyo hizo nywele zako hizo zinyoe kwa hiyo maulama wanasema kwamba ni jambo mustahabu kwa kafiri aliyeslimu akanyoa ingaje sio lazima kiasi hicho kwamba kila ala kafiri eh, anyoe kila kafiri anyoe kama vile kuoga eh, kuoga ni jambo ambalo lilokuwa la msingi zaidi aina ya pili ya unyoaji annau thani ni shirku hii ni shirki aina ya kwanza ni ibada aina ya pili ni shirki na hii wa hadha idha halaka ra'sahu tadhallulan lighairi llah ni mtu anaponyoa kichwa chake kipara lakini kwa kujidhalilisha kwa asiyekuwa Allah amesema ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad kama yahliquha E, almuriduna lishuyukhihim kama wale mamuridi wanavyonyoa kwa mashekhe zao e, ukienda katika hizi e, mapote haya kisufi shadhilia si khadiria si nani askaria shambadia si nani kunakuwa na muridi na sasa ili uoneshe toa kwa shekhe wako wewe muridi inabidi upige kipara nywele hii ni shirki unyoaji wa sampuli hii aina tatu ni unyoaji ambao ulikuwa ni bid'a wala hu suwarun kathir minha miongoni mwa unyoaji kipara ambao ni bid'a ni halqu ras ala sabili taabudi والتدين في غير المواضع الأربعة السابقة ni mtu kunyoa kipara akawa anaitakidi kwamba kunyoa kipara kule ni ibada akawa anaona kwamba yeye ni katika mtu mwema basi ule ucha Mungu wake ule yeye anapiga kipara tu anapiga kipara hii ni bida unywaji huu kama unataka kunyoa basi katika ile maeneo mane ambayo tuliozungumza nyuma au min tamami zuhudi anaona kwamba ndo zuhudi hali ya juu wa hadha kama kanat khawarij kama walivyokuwa makhawarij muhim ni kwamba e, unyoaji wa sampuli hii kwa kweli wa mtu kunyoa e, basi hana sababu yoyote eh, au akawa ni zinat ad-dunya wa shiara li'urafu bihi wa hadha minhum jahl wa ibtida' yani aisi kwamba akukana manywele hivi nini maana piga kipara bwana yani ukipiga kipara basi unaonekana wewe ndo mcha Mungu kweli kweli anasema hii ni aina ya tatu ni aina ya bid'a aina nyingine ambayo ni bid'a wa minha ma yaf'alu ba'dhu an-nas min amri at-ta'ib an yuhlaqa ra'sahu kwamba mtu katubia kaachana na mambo yake yote upuzi sasa karudi msikitini hamsa salawati pengine na adhini pengine anafagia msikiti kwa hivyo anapiga na kipara nini ah yule katubia yule usiona ile upara ule katubia hii vile vile ni katika bidaa anaura bi aina ya nne ni muharram ni jambo ambalo ni haramu e, eh, walahu iddatu suwar ni haram kunyoa katika sura zifuatazo ni halqu sha'r inda almusiba kunyoa kipara wakati wa msiba bimauti qaribun wa nahu bwana mtume SAW salam anasema katika hadithi ambayo rawahu imam muslim e, ana bariun yani mimi inna rasul bariun bwana mtume yuko mbali na nani minas sadiqa wal haliqa wash yuko mbali kabisa na yule ambaye ni mwenye kujipiga piga mwili wake mwenye kuchana chana nguo na mwenye kunyoa nywele kwa sababu ya msiba eh, na vile vile katika riwaya nyingine ni yule mtu ambaye mwenye kuomboleza eh, anapiga sauti kubwa kabisa kwa ajili ya kuomboleza nyingine ni haramu kunyoa ni halqu ras ala sabili tashabbuh kufar kwamba mtu ajishabihisha na makafiri sasa ananyoa lakini kumbe kuna makafiri wao kazi yao kupiga upara tu si wachezaji disco si wachezaji mpira si wakina nani akina nani huko eh kamaona mchezaji mmoja yeye anapiga para tu Ronaldo si nani anapiga para eh, Ronaldo yule wa mwanzo yule sio huyu Cristiano Ronaldo si eh, yule Ronaldo wa, wa, wa Brazil alikuwa yeye para tu sasa na mtu naye anapiga para nini ah, anafanana na Ronaldo basi hapo ameingia katika uharamu kabisa aina ya tano ni mubah wa huwa an yahlifa e, ra'sahu lihajatin ni kunyoa mtu nywele zake kipara kwa sababu ya kitu fulani kwa shida fulani kwa dharura mfano e, yahliqahu litadawi e, min maradhin au lidaf'i adha kwa ajili ya dawa au kuondoa al-adha fi rasi fano al wanasema kuna chawa katika kichwa kwa hiyo unanyoa nywele ili kuondoa tatizo la chawa hii haina tatizo lolote almuhimu ni katika maeneo ambayo yalikuwa yamekatazwa kunyoa e, kwa muislamu aina ya sita ni an yuhliqa rasahu min ghairi haja kunyoa mtu pasipo na haja yoyote bimaana ya kwamba hakuna sababu yoyote minal asbab yani hakuwa ni bidaa yani akaona tu ah mnyoe zangu maulama wengi wanasema kwamba unaweza mtu kunyoa yani pasipo na reason behind yoyote unaweza kunyoa lakini vizuri kama walivyoeleza wanazuoni al-afdal fal-afdal huwa adamu al haqq lililo bora ni mtu kuachana na masala ya kunyoa nywele kwa sababu unaweza ukanyoa huna nia mbaya lakini mwenzio akaanza ah, bwana yule ananyoa nyoa au anajifanya siku hizi ndo rastafari sio ni nini sio basi inakuwa unawapa watu shida katika kukudhania dhana mbaya basi bora nywele zako wewe punguza tu katika hali kama hiyo hii ilikuwa ni bimbabil fawaidi ni faida nam tunamalizia darasa letu kwa matangazo yafuatayo kuna swali hapa ulizo habari ya mtoto wa kike. Hili tushaeleza siku nyingi kwamba katika swala la unyoaji hakika ni mtoto wa kiume tu. kiri mpaka hapa eh, tumemaliza. tumaliza kwa hiyo aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.